פרק ל"ג וידבר אדוני אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה. ושלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני, האמורי, והחיתי, והפריזי, החיבי והיבוסי. אין ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף עטה, פן אכלך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבלו, ולא שטו איש עדיו עליו. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף, רגע אחד אעלה בקרבך וכיליתיך, ועתה הורד עדייך מעליך, ואדעה מה אעשה לך. ויתנצלו בני ישראל את עדיים מהר חורב, ומשה ייקח את האוהל, ונטלו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. והיה כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אוהלו. והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה, והיה כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן, ועמד פתח האוהל, ודיבר עם משה. וראה כל העם את עמוד הענן, עומד פתח האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו. ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. ושב אל המחנה, ומשרתו יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל. ויאמר משה אל אדוני, ראה, אתה אומר אלי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני, את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. ועתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך, ואדעך למען אמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר, פניי ילכו והניחותי לך. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. ובמה יוודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך, הלא בלכתך עמנו, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיני, ואדעך בשם. ויאמר, הראני נא את כבודך, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, והיה, בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי. והסירותי את כפי, וראית את אחורי, ופני לא יראו.